Goizberri goizuntan, Iruñako bozen eh, ondoko garaia ipatu behar dugu, eta e EH Biluko autetxi den Joseba Asironekin egurontzuri. Beraz, eh, Iruñako hau zapez, izan entzira, heldu den larun batetik eh, goiti, ala da? Bueno, <laughs> antzatenez, behintzute, orain arte, ez dakit, ez, e, adierazpen guztiak edo indizio guztiak hortara duaz, ez? e, kampaina, hautezkunde kampainan, zehar e, eh, indarrez egon dira lau indar eh, argi eta garbi izan dutenak aldaketaren alde zeudela. Eta eh, une honetan, e, iruñeko udalean, lau indarroiek lortu dute e, gehiengo absolutua. Beraz, espero daitekena nada baiet, ba, ba, urrengo e, batean e, ba, hori lortuko dugula alkatetza. Egan duzu, eh? hauteskundeak ez dituzu irabazi, baina oposizioko taldeekin e, batean aliantza bat eginen duzue. Aize edo errez, ote da ala ere hiru alderdi ezberdinekin lau urterako programa baten adostea? Bueno, e, indarren arteko e, adostasunak e, noski badirela, ez? E, indar bakoitzak baditu bere nabardura eta bere zakite ez bere zaugarri propioak. Baina e, egia da ere kanpaina hontear e, argi eta garbi esan dugula aldaketaren aldegi dela horrek e, batu egiten gaitu Eta gero, egia da ere, e, begiratuta iruñari dagozkion, eba, ez da ez ba, neurri importanteenetan edo e, programetan ez dago ez adostasun ondirik. Beraz, e, espero daitekena da ba, programa bat e, osatu alitzatea. Beraz, ba. egan duzu, e, adostasunak, desadostasunak, normal dela, nolako aliantza izanen da? Bueno, e, prinsipioz, e, lortu duguna, aurreko bi asteetan da, e, investidurarako akordio bat, e, sinatzea, hori egina dago, esan dezakegu, eta aste honetan zehar e, eh, logikoen aletzateke, ba hori adostea baita ere oinarri programatikoak, ez? Hau da programaren inguruko eh, adostasunak. E, hori dela eta, bueno, guk espero duguna da, e, gobernu anitza, e, laukoitzak, asunetan e, osatzea, lau indarren e, artekoa, eta zeituz, ba, lehen aipatutako adostasun programatiko horiek. UPN orain arteko iruñako, edo iruñeko giderak zituen alerdi politikoak, zer gindu geizki lau urte hauetan? Buf, ba, <laughs> zerrenda, amaigabe alitzateke ba ez dakit, ez, eh, hauek eh, eraman izan dute e, iruñeko udala, benetan haien e, ez dakit, ez, haien eremu, haien etxe partikularra balitz, ez dute e, eh, eh, gobernatu nahi izan eh, hori ez, iritarrei begira, eta beraz e, egin dute gobernua ba, bat ere inklusiboa ez, alderantziz, esklusibitate osoz, eta batez ere, azken e, bi urteetan batez ere ikusi izan dugunola, ustelkeria e, toki guztietatik e, agertuen, izkututako privilegioak, eramaten zituzten eh, dieta bikoitza eta hirukoitzak e, bakar bakarrik arratsalde batetan eta bilera bakarra e, egiteagatik. En fin, e, ustelkeria arazoak agertu ditartuki guztietatik. nik, nik uste horrek kokatu duela, ba hori ez, ba, gehiengo sozial bat aldaketaren alde. Zoin izanen da, larun batetik goiti, zure lehen erabaki jaundia? Bueno, aipatu dugu, badirela, e, neurri asko adibidez e, martxan jarri beharrekoak, ez? Eh, adibidez bat eh, da parte hartzearena, e, eta iruneko politikan hiritarren parte hartzea e, bezekoa da, azken urteetan, balen esan dudan bezala, hiritarrei bizkarra emantzailelako udaletxetik, E, gero, ba, adibidez, e, ziurtasun, e, iri ziurtasunari dago kionez, udaltzaingoan, iruñeko udaltzaingoan, momentu honetan kaosa dago, aurreko nagusiak militarizazioa ezarri du e, udaltzaingoan eta orain ba, ba, oso oso kaltetua dago. En fin, etxe bizitza arazoak daude, etxe gabetzeak, e, krisi ekonomiko larri bat, guk esan duguna izan da eh, gure lehenengo, gure lehenengo neurria izango dela itun bat eh, sinatzea e, eragile sozialekin e, pobreziaren kontra eta enplegua eta etxebizitza duinaren aldekoa. San Ferminetan auzapez abertzale bat izanen da Iruñako balkoinean, ze da ikuginarekin? bueno, e, ikurrina e, egongo dagu gauden e, tokietan, lehenago era idonkorrean eta mm, era ofizialean e, egoteko lehenago lege aldaketa bat egon behar da nafko parlamentuan, E, baina, e, badira beste moduak eta guzaietuko gara noski ikurriña egoten, e, aurreko egunetan, e, aurreko urteetan, egon den e, moduan, baino, baino beto eta eta ezagin modu adierazgarriagoan. Hala eta guztiz ere, ba, gogoratu behar dut, e, transizio garaian, mila behatzen da irurogita mazazpian, legealdi oso batez e, ikurriña egontzela iruñeko balkoietan eta etzen, deus gertak. Iruñan, EH Bildu ezkerra bertzaleko kide bat hauzapez izanen zela, egan baligute edo balaukute dola labi urte, ez ginoen inork ere sinetxiko, ze gertatu da, kanbiamen edo aldaketa hori zaiteko? <clears throat> Bueno, eh, nik uste aldaketa ez dela horren e, bapatekoa izan, ez? Eh, analizi eh, sakon bat eh, egin ezkero, e, ba, berela ikusten da, azken lege aldietan aldaketa, nik ez soziologikoa izan den, edo edo ez baina aldaketa politikoa sumatzen ikusi izan dugu, ez? Eh, adibidez, ba, barakigu, guk erregimena ditzen dugun UPN eta PSN partidu hori ez, ba, espainolistak edo hasiera batetan haien aldeko txandak eta hutsa egiten zuten, gero erregimenari eusteko ja hori etzen nahikoa izan eta orduan PSNek eh, apoiatu behar zuen eh, eskuina, eta eh, ja, legealdi honetan modu horretan ere ez da posible izango. Beraz, nik izan dela zerbait progresiboa eta azken urteetan e, legealdi honetan nabarmenki, nabarmenki gainera ikusi izan dugu nola e, irunean kaleetan gehiengo sozial bat zegoen oso oso oso nabarmena aldaketaren alde. Eta orain gure lana izan da ba, aldaketa, eta gehiengo sozial hori instituzioetara, erakundeetara eramatea hori besterik ez. Eta kadula hiru urte terdi hartu deliberoak badu zer ikusirik? Ba, seguro, bai ez, nik uste orengo, e, eh, ba, gaudela eszenatoki berrietan, nun, e, ba, bueno, ba, bagatoz, konstienteak izan behar dugu, bagatozela oso garai bortitzetatik, eta rena ez da izan eh, Euskal Herrian egon den bortizkeria bakarra, e, eta, e, bueno, pues, e, utzi zion eh, sinatu zuen zuetena eh, betirako eta horrek e, ireki du dudari gabe gainera beste eszenatoki bat eszenatoki bat nun politikak hartu behar duen bere, bere tokia eta gu eszenatoki honetan kokatzen gara oso oso modu erosoan orain nahiko genuke <laughs> beste indarrek bait orain arte erregimena sostengatu duten indarrek bait ere beste e, garai batetan gaudela ulertzea eta benetako politika egiten hasea hori da orain e, Nafarroaren eta, eta iruñaren zat, eta Euskal Herria osoaren zat, nik uste e, izango ditzateke goberena. Euskarak zetoki, dozoin toki ukanen du erriko etxean? Bueno, e, Euskara, da, e, Euskal Herria, Nafarroan eta iruñan, da beste hizkuntza bat, hizkuntza importantea, eta da gure sustrai, eta gure, ba, ez dakit ez, ba, ba ondare, e, ondarearen zati garrantzitsu bat. E, iruñan, badau jende, asko eta asko, e, bizi nahi duena Euskaraz, eta, e, ba, bueno, ba, jendearekin harremanetan egon nahi duena normaltasun osoz euskara artean, haien zeme alaben eredu linguistikoa e, aukeratzerakoan, eta noski baita ere administrazioarekin ere. Beraz, eh, guk espero duguna, eh, da legealdi berri honetan, normalizaziorantz, hizkuntz normalizaziorantz e, jotzea. Hori litzateke normalena, eta hori litzateke nik uste jendeak eskatzen duena, eta ba, hogeita bat garremende honetan, ba, zakit izango litzateke logikoena, ez? Normalizazio linguistiko batetarantz jotzea, eta hori da gure helburua. Lau urteren buruan, ez da horreino, baina begiro bozak iraganen dira, ez zote zierezte beldur kanporatuak izaitiaz Gipuzkoan gertatu bezala? Bueno, ba, Gipuzkoan eh, gertatu den ikuste Gipuzkoan egin dira gauza on asko eta oso ongi eh, egin dira gauza asko eta asko, segurezki, haiek ere, orain eh, daude e, autokritika prozesu batetan, ikusteko zer gertatu den, ba hori ez, ba, orain dela lau urte irabazen e, hainbeste gauza eta hainbeste hainbeste gauza, ba, orain galtzeko, ez, udalak eta, eta diputazioak eta bar. E, bueno, guk egin behar duguna da hori ikasi, haiek ongi egin duten horretatik, eta bueno, eta igual hain ongi egin ez dutena da, ba, ba, bideratu. Hemen e, iruñan hain zuzen ere, e, guk nahi duguna da, e, ba, lan egin e, jendearen, iritarren eskutik, eta nik uste dut, e, ba, hori ez jendeari eta auzoetako jendeari entzutea, da moduriko berena jakiteko e, jendeak zer nahi duen, eta naia horiek e, asetu alizateko. Joseba Siron, mil esker. Mil zuei.